walamma kana salahul mujtama'i na pale ilipokuwa hali ya kutengemaa kwa jamii tabi'an hufuata lisalahi lusar kutengemaa kwa familia kutengemaa kwa jamii huja baada ya kutengemaa kwa familia familia na familia na familia jamii hujenga jamii wa kana tarabutul mujtama'i na ikawa ile hali ya mshikamano wa jamii natijan eh, hali hiyo imezalikana min tarabutil usar kutokamana na kushikamana kwa familia wa saadatul usar na maisha mazuri ya familia marbutatan yamefungamanishwa bizawaji na ndoa ihtamma alislamu biamri zawaji ndio maana pia uislamu sasa ukatilia pia umuhimu jambo la ndoa ihtimaman adhima, umuhimu mkubwa kabisa. Uislamu umeitazama ndoa kwa jicho pevu kabisa. Fa amara Allah subhanahu wa ta'ala bin nikahi fi kitabe, akaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala bin nikahi, suala la ndoa fi kitabihi, katika kitabu chake akaamrisha jambo la ndoa Allah kwenye kitabu chake tena kuziangalia hizo amri za Allah eh, juu ya eh, kulizungumzia jambo la ndoa na kuliraghibisha jambo la ndoa kwa watu Allah ametumia uslubu mbali mbali mbali mbali mara atumia uslubu huu ambao ameutaja Sheikh kwenye hii aya faqala subhanahu fankihu ma taba lakum minan nisa sehemu nyingine anahimiza Allah au anaamrisha ndoa kupitia uslubu wa kutaja neema kwamba miongoni mwa neema zake Allah ni yeye kukujaalieni nyinyi hafida au banina wa hafada akajalia ndoa kwamba ni neema kwa kuwa inawaleteeni ndoa banina wa hafada watoto na wajukuu wewe unapenda uwe na watoto eh basi kuna kitu kinakuletea watoto wewe si unapenda uitwe babu, uwe na wajukuu? Eh, kuna kitu kinakuletea hilo. Kitu gani hicho? Ndoa. Banina wa hafada warazakakum min at-tayyibat huslubu pia huu ametaja ndoa kwamba ni neema inatuletea haya, lakini kadhalika kwenye aya nyingine utakuta anairaghibisha ndoa kupitia maneno yake kwamba ndoa hizi ni katika sunna za mitume wenu nyinyi si mnawapenda mitume nyinyi si ni wafuasi wao basi waigeni basi mpaka kwenye hili walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriya hakika ewe Muhammad sisi tumetuma mitume kabla yako tukawajalia mitume wale waliokuja kabla yako kwamba walikuwa wanawake na walipokuwa wanawake wakapata dhuria kizazi kwa wanasema ahlul ilm hapa hii aya inajulisha kwamba ndoa min sunanil mursalina ni miongoni mwa sunna za mitume kwa hiyo ameraghibishwa mtume Muhammad na yeye sallam awafuate ndugu zake hawa mitume kwenye jambo hili pia kama ilivyokuja ile aya nyingine kule kwenye an'ami kawataja Allah mitume na manabii hawapungui 17 akamwambia mtume Muhammad ulaika alladhina hada Allah alafu akamwambiaje fabihudahum iqtade hawa ndio walioongozwa na Allah ewe Muhammad sallallahu hawa ndio walioongozwa na Allah na miongoni mwa eh, yale ambayo kwamba wameongozwa kwayo kuoa tuliwajalia wake hawa na watoto fabihudahum iktadi iga mwongozo wao fuata pita kwenye nyenendo zao Harun alikuwa ana madevu alayhi salatu wassalam alikuwa na ndevu aya ametuambia kwenye Qur'an kwamba Harun alikuwa na ndevu ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani israil wa lam tarqub qawli usinivute ndevu zangu ewe mtoto wa mama kwamba ala kumbe alikuwa na ndevu aya inasema fabihudahum ittadi iga mwongozo wao na yeye akaachia ndevu alayhi salatu wasallam kwa kama walikuwa na wake na watoto hiyo ni suna yao Allah analiraghibisha jambo la ndoa kupitia pia lugha hiyo bali ameliraghibisha jambo la ndoa kwenye Qur'an subhanahu wa ta'ala pale aliposema wa ankihul ayama minkum katika suratu nur was min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi waozesheni waozesheni alayama wale wajane miongoni mwenu ambao hawajaoa miongoni mwenu nyinyi waislamu watu huru waungwana wasalihina pia na wale wema min ibadikum miongoni mwa watumwa wenu nyinyi waungwana waozesheni waozesheni waungwana waozesheni pia watwana wasalihina min ibadikum na wema katika watwana wenu wa imaikum na vijakazi vyenu waozesheni in yakunu fuqaraa kama watakuwa ni mafakiri wana sita sita kuliendea jambo la ndoa yughnihimullahu min fadli Allah ametoa ahadi ya kwamba atawatajirisha atawafadhilisha katika fadhila zake wallahu wasi'un alim ahadi kwa hiyo ameiraghibisha ndoa pia kupitia ahadi kwamba yeye ndiye anayedhamini jambo la wanandoa yeye ndiye mdhamini na katika hadithi aliyopokea alimamu Tirmidhi kutoka kwa Abu Huraira radiallahu anhu anasema mtume sallallahu alaihi wasallam thalathatun haqqun ala llahi aunuhum watu wa aina tatu ni uwajibu aliojiwekea Allah ya kwamba atawapa eh, al-aun atawaauni atawasaidia katika hao annakih alladhi yuridu al-afaf anayeoa kwa lengo la kujichunga na kujizuia na, ma, na machafu kwa nini unaoa najizuilia na haramu Allah ameharamisha zina mimi nataka halali ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini unaoa nataka nipate watoto ili nitimize fahari ya mtume sallallahu alaihi wasallam ajifakharishe juu ya wingi wa umma siku ya kiyama kwa nini unaoa Allah amesema fankihu ma taba lakum min nisa kwa anayeoa kwa lengo la al-afaf huyu atasaidiwa na Allah na Allah amesema mtume amesema haqqun ala Allah ni uwajibu aliyojiwekea Allah yeye mwenyewe ya Allah mnafahamu kama anajiwekea mambo ya wajibu anajiwajibishia yeye mwenyewe wa kumwajibishia katika makhluqat hayupo hayupo na hatakuwepo lakini yeye anajiwajibishia yeye mwenyewe katika nafsi yake kama ambavyo yeye anajiharamishia katika nafsi yake yako mambo kajiharamishia haya ni haramu mimi kuyafanya yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala kama vile dhulma inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu na nimeijalia dhulma baina yenu pia kuwa ni haramu fala tadhalamu msidhulumiane mimi nimejiharamishia dhulma wama rabbuka bidhallamin lilabid la yadhlimu rabbuka ahada mola wako hamdhulumu yeyote kwa hiyo anajiharamishia anajiwajibishia kwenye qurani na katika hadithi Allah anasema wa kana haqqan alaina nasru almu'minin ni wajibu juu yetu kuwanusuru waumini ni jambo la wajibu juu yetu kuwanusuru waumini na hii hadithi anasema haqqun ala Allah manake ni wajibun alayhi wajibu huo akawajibishiwa na nani kajiwajibishia yeye mwenyewe tafaddulan minhu wa ihsana ni kwa fadla na ihsani zake yeye subhanahu wa ta'ala kwamba atamsaidia atakayeoa kwa lengo la kujizuia na na haramu faamara Allah subhanahu wa ta'ala bin nikah fi kitabihi Allah ameamrisha ndoa katika kitabu chake kwa sigha tofauti na namna mbalimbali kama mlivyosikia faqala subhanahu akasema subhanahu wa ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa oweni ma taba lakum wale mtakaowapenda ah, watakaokuwa wazuri kwenu nyinyi minan nisai miongoni mwa wanawake oweni mathna wawili wawili wa thulatha na watatu watatu wa rubaa na wanne wanne hapa baadhi ya watu hawatoshelezeki na mke mmoja kama wanavyosema ahlul ilm wafasiri wa Qur'an kwamba ar-rajulu qad la tandafi'u shahawatuhu bil wahida huenda matamanio yake asiweze kuyakidhi kwa mwanamke mmoja fa ubiha lahu wahida ba'da wahida akahalalishiwa mmoja baada ya mwingine mpaka wanne lianna fil arba'i ghunyatan likulli ahad kwa sababu kwa wanne kuna hali ya kutoshelezeka kwa kila mmoja wanasema illa nadra isipokuwa nadra yani yaani nadra kwamba huyu mtu hata wanne hawamtoshi kama alivyosema baadhi ya wafasiri isipokuwa nadra lakini kila mwanamme hutosheka na wanawake wanne na wala watu wasije wakafahamu kama walivyoelewa baadhi ya watu wengine kwamba hapa mathna wawili wa thulatha waongeza watatu ni watano wa rubaa watano waongeza wanne ni tisa kuna watu wanasema haya maneno juzi nilikuwa na akhi wangu mmoja maeneo fulani kule Zanzibar sehemu ya ya risk tunakula akaja rafiki yake mmoja akamwambia bwana ongeza akamwambia ah wanne wanatosha ah wanne so wanne bwana kaisome vizuri ile aya sio wanne hamjaelewa namsikia anamwambia yule bwana anamwambia huyo sahiba wangu hamjaelewa tafuta wanawazuoni wakuchambulie sio wanne ah, basi kama mwana ni mtu anazungumza kwa upeo wake kaachana naye lakini kumbe hii ni akida wako nayo baadhi ya watu kwenye mioyo yao kama ambavyo kama tutaona hapo baadhi ya maelezo ya wanawazuoni al-Imam al-Qurtubi rahimahullah anasema hivi i'lam anna hadha al-adad elewa kwamba idadi hii mathna wa thulatha wa ruba la yadullu ala ibahati tisa idadi hii wawili watatu wanne haijulishi juu ya uhalali wa kuwaoa wanawake tisa kama qalahu man ba'da fahamuhu 'an alkitabi sunna kama ambavyo amelisema hili yule ambaye ufahamu wake umeenda mbali kabisa kukifahamu kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam wa a'rada amma kana alayhi salafu hadhihi al-umma akayapuzia yale waliokuwa nayo wema waliotangulia wa umma huu akaenda nao kinyume wazama na akadai anna alwawa jami'atun kwamba wau ni wau jumuishi wau hii ni wau jumuishi jamia kana kwamba anakusudia mathna wa thulatha wawili jumuisha na watatu manake anakuwa watano wa eh, watano jumuisha na wanne wanakuwa ni tisa wakasema hii wao ni wao jamia wao jumuishi waadada dhalika na akalitilia nguvu jambo lake hilo bianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nakaha tis'a kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alioa wake tisa wajamaa bainahunna fi ismatihi na akawajumuisha kwa pamoja wote wako chini ya isma yake na uangalizi wake hoja hiyo kama maana Allah akataja ngapi idadi hapa tisa mtume kawa wangapi tisa na aya nyingine zinasemaje laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mmepata ruwaza njema na mfano mwema kwa mtume wa Allah ya kuiga muigeni mtume anakusanya hii anachukua na ile anajumlisha na ile anatoa jawabu lake أنا سمع الإمام الخرطبي رحمه الله والذي صار إلى هذه الجهالة نعمال الممبلكية أكفيك كون يوجينه وقال هذه المقالة نعم نعكسم من نهاية ألي يسمها منين ألي يفيك كون يوجينه الرافضة نمشيعة وبعض أهل الظاهر نبعض أهل الظاهر جعلوا مثنى مثل اثنين ukajalia mathna maana yake ni mfano wa mbili wali wa, wa, wakadhalika thalath wa ruba akazijumlisha hivyo zikawa tisa wa hadha kulluhu jahalun bil lisani wa sunna na huku kote ni mtu kutokuifahamu lugha na kutokuzifahamu sunna na ni kwenda kinyume li ijma'i umma na makubaliano ya umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam idh la yusma' an ahadi min as-sahaba haikuwahi kusikiwa kutoka kwa sahaba yoyote ولا التابعين ولا تابعين يوت موجة كما تابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع كما أمكسانيا كتك عصم ياك نتشنياك ونواك زيد ونواك ونه حيجا وهيب كسكوا خبره حيجا وهيب hakuna sahaba hata mmoja ukitoa yule bwana aliyeslimu anaitwa ghailan ibn umayyah thaqafi na habari yake ameitaja alimamu Malik kwenye almuwatta na alimamu Nasai kwenye sunan pamoja na alimamu Daraqutni katika as-sunan kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ghailan ibn Umayya al-Thaqafi radhiallahu anhu na alikuwa ameslimu na chini yake anamiliki wake kumi ana wake kumi Ghailan bin, bin Umayya mtume alimwambia baada ya kuslim ikhtar minhunna arba'a katika hao kumi uliokuwa nao chagua wanne wafariq sairahunna watakobaki farikiana nao waache wape talaka zao baki na kumi chagua, chagua wanne katika hao kumi alafu watakaobaki sita hao achana nao hili lilitokea kwa huyu sahaba kaslimu katika mazingira haya kwamba alikuwa na wake wake kumi huko Uislamu haukumkubalia aingie na kumi ah, ikiwa hakuna budi basi abaki e, na idadi aliyoitaja Allah tabaraka taala ya wake wanne alafu alimamu al-Qurtubi akawakosoa hawa kilugha kwamba hata lugha ya kusema mathna wa thulatha wa rubaa kwamba inakusudia wawili ongeza watatu ongeza wanne kwamba ina maana kwamba ni wake tisa hakuna kiarabu kama hicho katika lugha ya kiarabu waarabu wanakataa lugha kama hiyo wanamkatalia hawa, hawapendi kumsikia mtu akisema mathalan a'ti fulanan arba'a mpe fulani manne sita mpe sita mpe manane bali wanasema 18 nane Arabu wanasema hivyo yale matumizi ya kilugha ya Kiarabu ni nadira kumwambia mtu wewe eh, mpe huyu nne mpe sita mpe nane wanasema mpe ashar mpe 18 ndio matumizi ya lugha ilivyokuja haijawahipo kusikia waarabu wakasema kinyume na haya na ndio maana wanazuoni kwa mtu ambaye anajitoa ufahamu ameshaelewa kusudio la Allah lakini anataka kuendana na matamanio yake kwamba ah, hapo tisa bwana kwa sababu ana matamanio yake mwenyewe kaejenga kuna kuna hukumu kwake yeye mtu kama huyu alimamu Malik na alimamu Shafi'i rahmatullahi alayhima wanaonelea atakayeoa watano ilhali anayo anayo anao wakiwa nne apigwe mijeledi ikiwa anajua anachokifanya mijeledi ya mtu mzinifu na alimamu Zuhri anasema asomi mijeledi kama anajua anachokifanya eh, amejitia watu umajununi asiyokuwa nao ili afaidi ulimwengu yurjamu apigwe mawe inkana alimu ikiwa anafahamu haya maana wa in kana jahila na ikiwa hakuwa akifahamu ni jahil hajui taratibu za dini amesoma Qur'ani hakuielewa fa alayhi adna alhaddain apigwe katika zile hadi mbili za mzinifu ile hadi yenye nafuu kwa kuwa alikuwa ni jahil hajui huyu apigwe mijeledi mia pigwe bakora mia na yule mwanamke wa tano ataachanishwa naye mahari aliyompa atapewa yule mwanamke alafu wanafarikishwa hawakutanishwi hawa milele hii ndio hukumu ya Kiislamu kwa watu kama hawa